omega 3, omega 6 cae la cerbo. De longa tempo onis cias che fishoi estas grava parto de sana dieto. Ili estas el stara elemento en la conata mediterranea dieto. Ili bonfaras al la coro, cae la sango circulado, inter alie granda parto de tiu saniga e fico attribuigas al fisholeo en qui utrovigas polli nesaturitae gras oleoi conatae quil omega 3 kai omega 6 lasta tempe esploristo e clopodas defini chu tiu i substansoi estas same bonfarai al la cerbo chu li protectas contrao la timiga demenso quiu generale minazas en alta agio. Du fresciai esploroi, faritai en respectindai usonai universitatai centroi, Illinois, concludis che yes. En la unua studajo, oni mesuris la quanton de ses diversai omega-3 acidoi en la sango de mense sanai homoi inter la sesdec quina cae septec quina agio iaroi. Cae oni mesuris ancau ilian cerbo volumenon concerne alla grisa substanso en la frunta cae parieta regionoi. Crome, oni submetis ilin al testoi pri intelligentezzo. Oni trovis favorain resultoin ie ciui mesur datumoi. Oni concludis che omega 3 estas clare favora al cerba san stato. En la dua studajo, la sama autoroi relatigis la quanton de omega 3 kai omega 6 al la memor capablo kai al la microstructuro de la blanca substanzo en la cerbo. De nove, la resultoi estis positivae, speciale en regiono nomata Fornixo, ofte atingata en casoi de Alzheimer malsano. Aliai factoroi en la vivo stilo influas tiu in samain fenomenoin. Exemple, corp exerzoi, cae la tiel nomata cogna reservo scioi acquiritai per travivajoi, educado studado cae alia lernadoi dum la vivo sed exter dube anca un nutrai factoroi plenumas gravan rolon la sciencistoi attentigas crome che ne nur fishoi estas bonai fontoi de omega 3 kai omega 6 tiui substansoi estas abunde troveble ancao en nuxoi, semoi cae aliai oleoi. Estas consilinde crome moderigi la mangiadon de rugia viando. Ili concludis che a parte por alta giuloi tiui nutrajoi estas tre gravae por procrasti maliunigion de la cerbo.